الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد mpenzi mtazamaji wa Kiislamu popote pale ulipo duniani kwanza kabisa ni kuamkie kwa maamkizi bora kabisa ya Kiislamu tahiya mubaraka طيبة من عند الله ألا وهي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته leo hii insha allah nimependa kukuletea sifa moja ya mwanamke anayestahiki kuwa mke wako mwanamke anayestahiki kuwa mke wa yoyote yule katika uh, sisi mpenzi mtazamaji wa kiislamu ikiwa bado uko sambamba nami katika hadithi iliyopita nilikuletea sifa mbili tu za mwanaume anayestahiki kupewa binti wa Kiislamu mwanaume anayestahiki kuwa mume wa mwanamke wa Kiislamu. Sifa mbili tu nazo ni dini na tabia njema. Na leo hii ninakuletea hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inayotuthibitishia mwanamke ana sifa kuu moja ya kuolewa na kuwa mke mwenye kheri na baraka kwa kijana wa Kiislamu na mwanaume wa Kiislamu. Hadithi hii ni hadithi aliyoipokea alimamu Muslim kwa nambari 1467 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة dunia yote ni starehe na atakayefaidi starehe ya dunia hiyo na starehe iliyo bora kabisa katika dunia hiyo ni kumpata mke aliye mwema na mwenye dini. Hii ndiyo sifa kuu ya mwanamke ambaye anatakiwa atafutwe kwa udi na uvumba popote pale alipo, ili apate kuwa mama wa watoto wako. Hakuna kingine hapa, mpenzi mtazamaji wa Kiislamu allah katika suratu nur pia anathibitisha ya kuwa tuwaoze wale wasiooa na wasioolewa katika sisi miongoni mwa wale waliowema katika sisi pale aliposema waankihu layama minkum was والصالحين من عبادكم وإمائكم na waozeni wale wasioolewa na wasiooa katika nyinyi na wale waliowema ishu hapa ni uwema ni uchamungu, ni dini ya mwanamke, hakuna kingine. Mpenzi mtazamaji wa Kiislamu, labda unaweza ukashtuka ukasema, vipi shekhe huyu leo anatuambia mwanamke huolewa kwa sifa moja tu, dini yake, tabia zake zilizo njema. mto wakati kuna hadithi za hadithi ya bwana mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam inayosema tunkahu lmaratu liarbain huolewa mwanamke kwa mambo manne: limaliha, kwa ajili ya mali yake; walijamaliha, na kwa ajili ya uzuri wake; walihasabiha, na kwa ajili ya ukoo wake; walidiniha, na kwa ajili ya dini yake. Bwana Mtume katika hadithi hii ametaja mambo manne, lakini mimi leo nakwambia sifa kuu ya mwanamke anayepaswa kuwa mke na mama wa watoto wako ni sifa moja tu, nayo ni dini na tabia iliyo njema. Hadithi hii Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, jumla hii wanawachuoni wanasema ni jumla khabariya walaisat inshaiya. Yani Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakutuambia ya kuwa enyi wanaume popote pale mulipo duniani, waoweni wanawake kwa sifa kuu nne. Hapana, hakutuagiza hivyo na hakutuamrisha, bali hadithi hii ni jumla khabariya. Alikuwa akitupasha habari ya kuwa ghaliban, mara nyingi wanaume wanaoa wanawake kwa sifa hizi kuu nne: kwa ajili ya uzuri wake, kwa ajili ya mali yake kwa ajili ya ukoo wake na kwa ajili ya dini yake. Kwa hiyo hii ni taarifa ya habari tu kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akituelezea hali halisi na mazingira ya wanaume huvutika kwa mambo manne kwa wanawake. Lakini mimi leo nakuthibitishia sifa kuu ni moja tu, usibabaike, usibabaike na English figure, usibabaike na na figa kibantu usibabaike na vitu vyote hivyo hakuna uzuri usiochuja hakuna uzuri usiokwenda awe mwembamba kama waya wa simu akizaa watoto wawili watatu atafumuka lakini dini iko pale pale haichuji dini ndio ishu dini ndio kila kitu dini ndio mpango mzima hadithi hii hiya tunkahu lmaratu liarbain mtume anasema walidiniha na kwa ajili ya dini yake fadhfar bidhati ddini taribati yadaka tafuta shaka mwanamke mwenye dini, utabarikiwa mikono yako kwa hivyo hata hadithi hii pia yaonyesha mtume amekokoteza na kusisitiza mwanamke mwenye dini vitu vingine vyote ukivitazama si haram lakini lazima na dini iwe nambari moja nihitimisha kwa kisa cha alimamu ahmad ibnu hambal mama yake mkubwa alimposea nyumba fulani akawakuta wasichana watatu alkubra walwusta wasughra mkubwa wao na wakatikati na wa mwisho akamwambia wa kwanza mkubwa mkubwa wao hana dini, wakatikati ana dini kupita maelezo, lakini hana uzuri na ni chongo, ana jicho moja, na wa mwisho bado ni mtoto, hawezi kumhendo mume wala hawezi kujua haki za mume. Alimamu Ahmad ibnu Hanbal akasema alwusta wa ala barakatillah, namtaka yule chongo, nenda kaniposee chongo, ewe mama mkubwa, mimi naangalia dini, saangalii chochote. Kijana wa Kiislamu oa hata chongo lakini yao yana dini na mhifadhi Qurani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mada hii imeletwa kwako na uongofu.com.